Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Ընդունելություններ հանրապետության նախագահի նստավայրում։ ԵԱԿ-ն ակնաբարդա ճանապարհահատվածում դիտարկում կիրականացնի։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները կհանդիպեն Բրյուսելում։ Պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում տեղի է ունեցել մատուրի բացման եւ ոցման արարողություն։ Թալիշից տեղահանված խալափյաների ворթիները որպես զինվոր կպաշտպանեն հայրենի գյուղը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության արտարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանին։ Ինչպես լրագրողների հետ հպազորություն նշել է Հայաստանի Հանրապետության արտարադատության նախարարը, քննարկվել եւ հստակեցվել են համապատասխան ոլորտում հայկական երկու պետությունների համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Սա իմ արտարադատության նախարարի կարգավիճակում առաջին այցելությունն է Արցախի Հանրապետություն, պատվիրակությունը նախարարից եւ տեղակալներից է բաղկացած։ Մենք հստակեցրեցինք հետակա համագործակցության կորացման հնարավորությունները եւ ուղղությունները, փորձի փոխանակման, նաեւ ոլորտները, որ ոլորտներում ենք պետք է իրականացնենք փորձի փոխանակում, փոխադարձ հարստացման տեսակետից մարդու իրավունքների պաշտպանության, ապահովման եւ երաշխավորման տեսակետից։ Նախագահ Բակոս Սահակյանն այսօր ընդունել է նաև Լիբանանյան գործարար Նիկոլիա Ժորժ Աբու Ֆայսալին։ Նախագահը նշել է, որ Արցախում հատուկ ուշադրություն են դարձնում Լիբանանի հետ տնտեսական փոխգործակցության զարգացմանը, ընդգծելով, որ համագործակցության համար առկա են բավարար պայմաններ։ Ըստ Նիկոլիա Ժորժ Աբու Ֆայսալի հանդիպմանը քննարկվել են Արցախում իշարք ծրագրերի իրականացման հետ կապված հարցեր։ أنا موجود هون بأرساخ اليوم بدعوة من السفير جارو لزيارة البلد وكتير مبسوط بأهل هالبلد وبالحكومة Ես հոսրավիրված եմ Տեսպան Գարո Քեբաբչյանի միջոցով, որ ներգրլամ եւ այս երկու օրի հանդիպումները որ ունեցանք pedagogan այրերի հետ շատ կոացած եմ եւ շատ բարեփեր դիտելա Արցախի համար։ Իր նպատակը այցելության, քանի ինքը քյուղադեսության մեծ փորձ ունի եւ մեծ ցեխեր ունի քյուղական ադարտությունները արդանելու թեպի աշխարհ։ Ղարաբաղը մեծ արիթ է, միջոց է, որ գրնանք ամբողջ աշխարհով ըստ մադագարերեր այս ծնունդի նյութերը թեպի արդասահման։ Ես կորձեր արեմ, ինչպես որ Հայաստանի մեջ մեծ կորձեր արեցի քուհանդեսական ծրագիրներ, այսօր ես եկած եմ Արցախում նույն ծավով նույն ինվեստիաները անել Արցախի մեջ, քանի որ իմ ընտանիքս հայ է։ Դիգինը հայ է, զավակները հայ են, իրենց հայրենիք ուզում են վերադարձնել իմ ընտանիքը կուզեմ ողջուններս փոխանցել մեր նահանգային ամեն նախարարներուն, որոնք հանդիպեցի, շնորհակալություն եմ հայտնում մանավանդ բարոն նահանգային աս չերմտնության համար եւ գուզեմ, որ իմ կորձունությունս հաջող լինի Արցախ հանրապետության մեջ։ Նիկոլյա Ժորժաբու Ֆայսալին այսօր ընդունել է նաև արտաքին գործերի նախարար Մասի Իսմայելյանը։ Հանդիպման ընթացքում Մասի Իսմայելյանը Լիբանանցի ձեռնարկատիրոջն է ներկայացրել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ստեղծված իրավիճակը, ինչպես նաև անվտանգության եւ Արցախի խաղաղ զարգացման համար պայմանների ապահովման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը հուլիսի 9-ին ընդունել է Հայ բարեգործական ընդհանուր միության հայաստանյան մասնաճյուղի նախագահ Վազգեն Յակոբյանին, գործադիր տնօրեն Թալար Կազանջյանին եւ միության Արցախի ներկայացուցիչ Սասուն Բաղդասարյանին։ Պետական նախարարը շնորհակալություն է հայտնել միության տարիների վեր Արցախի հետ ունեցած սերտ համագործակցության համար։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը բարձր է գնահատել մշակութային, կրթական, հումանիտար եւ սոցիալ-տնտեսական ոլորտներում միության ունեցած մեծ ավանդը ընդգծելով հատկապես Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի դերը։ Պետնախարարը նշել է, որ կառավարությունը այսուհետ եւս պատրաստ է իր գործուն աջակցությունը բերել միության ծրագրերի իրականացմանը, դրանց ընդլայնմանը եւ առաջարկել է հատուկ ուշադրություն դարձնել նաեւ գյուղական համայնքներում կանանց զբաղվածության խնդրին։ Հուլիսի 10-ին Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ՀԱԿ առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանին Ակնա-Բարդա ճանապարհատվածում։ Ինչպես տեղեկացրին Արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից, Արցախի պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումն իրականացնելու են ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դաշտային օկնականներ Միխայել Օլարուն, Մոլդովա եւ Օգնեն Միրոյevիչը, Բոսնիա եւ Հերցեգովինա, ինչպես նաեւ ԵՀԿ բարձր մակարդակի պլանավորման խմբի ներկայացուցիչ փոխգնդապետ Ռալֆ Բոսհարդը Շվեյցարիա։ Արցախի հանրապետության իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հանդիպում կունենան հուլիսի 11-ին։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության Twitter-ի էջը։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնությամբ հուլիսի 11-ին Բրյուսելում կայանալու է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը, ասվում է գրառման մեջ։ Նշենք, որ սա Մնացականյան Մամեդյարով առաջին պաշտոնական գաղտնական հանդիպումն է լինելու։ Մադրիդյան սկզբունքները ունեն իրենց հստակ տեղը։ Այս մասին Շանթ հերոստանգերության հետ հարցազրույցում նշել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանը։ Կա բանակցային գործընթացի էության էվոլյուցիա։ Հիմա մենք այն փուլում ենք, երբ որ վերներ գրավում են գործընթացի մեջ, նշել է նախարարը հավելելով, որ շփումների մեջ է եղել Ռուսաստանի արտգործնախարարի Ֆրանսիայի արտգործնախարարի հետ, ԱՄՆ պետքարտուղարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Մենք անմիջական կապի մեջ ենք համանախագահների հետ, համանախագահ երկրների ներկայացուցիչների հետ, որոնք անմիջապես վարում են բանակցությունները կամ օգնում են այդ գործընթացին։ Նշել է նախարարը հայտնելով, որ շատ շուտով կլինեն նաև մյուս քայլերը։ Դինամիկան անհրաժեշտ է պահպանել։ Thank you Հուլիսի 11-ից 12-ը նախատեսված է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Բրյուսել, որի շրջանակներում նա կհանդիպի Եվրոպական միության ղեկավարության հետ։ Պաշտպանության բանակի առանձին տանկային զորամասերից մեկը եւս ունեցավ իր մատուրը, որը կառուցվել է զորամասի հրամանատար գնդապետ Թաթուլ Հայրապետյանի նախաձեռնությամբ մի շարք բարերարների եւ անձնակազմի աջակցությամբ։ Զորավար Սուրբ Սարգսի անունը կրող մատուրի բացման եւ ոցման արարողությունը իրականացվել է Արցախի հոգեվոր առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանի եւ զինված ուժերի հոգեվոր առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանի կողմից։ Միջոցառմանը ներկայ էին պաշտպանության բանակի հրամանատարի գավառի տեղակալներ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանն ու գնդապետ Գարի Սաֆարյանը բարձրաստիճան զինվորականներ, հոգևորականներ ու դպրոցականներ։ Հոգևոր արարողության ավարտին ներկաներին ուղված խոսք է ասել Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, ով հույս է հայտնել, որ մատուրը կարևոր դերակատարում կունենա անձնակազմի հոգևոր գաղափարական ու բարոյական դաստիարակության գործընթացում։ Վերջում իրականացվել է Պարքևատրման արարողություն, որի ընթացքում խրախուսվել են այն բոլոր զինծառայողներն ու քաղաքացիները, ովքեր որոշակի ներ ներդրում են ունեցել մատուրի կառուցման գործում։ Ապրիլյան պատերազմի օրերին Թալիշից տեղահանված Խալափյանների ընտանիքը երազում է խաղաղ ու ապահով ժամանակ հայրենի գյուղում իր տունը վերակենդանացնելու մասին։ Ընտանիքը պատրաստ է մի քանի տարի անց 3 զավակների նույնիսկ 3 տարով զինվոր ուղարկել հայրենի գյուղը պաշտպանելու։ Տեղահանված ընտանիքի մոր Գոհար Խալափյանի խոսքով Երբ խաղաղություն ու լիարժեք ապահովություն լինի, մենք պատրաստ ենք վերադառնալ ու մեր միջոցներով վերանորոգել մեր տունը։ Մեր հայրենիքն է, այնտեղ ապրելն ավելի հեշտ է, այնտեղ շատ բան ունենք թողած, շատ ենք ցանկանում, որ խաղաղություն լինի։ Մենք վերադառնանք ու վերակենդանացնենք մեր տունը։ Սակայն կարևոր չէ, որ հիմա սեփական տուն չունենք, կարևորը երեխաների ուսումն ու ապագան են։ Ուզում եմ, որ տղաները սովորեն ու սպա դառնան։ Նրանք պիտի հայոց բանակում ծառայեն ոչ թե 2, այլ 3 տարի։ Երեք տղաներս էլ պիտի անպայման ծառայեն ու անեն նույնը, ինչ շատ զինվորներ արեցին, ասաց Տիկին Գոհարն ու հավելեց կուզենա ունենա, որ տղաները գնան ու հենց իրենց հայրենի գյուղը Թալիշը պաշտպանեն։ Արդեն մի քանի օր է ինչ Երևանից ժամանած ակնաբույժները Հադրութի շրջանում բնակչության բուժզնում են իրականացնում։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ինչպես տեղեկացանք, Ադրուտի շրջանային բուժմիավորում Փակբաժնի տերական ընկերության գործադիր տնօրեն Արա Երեմյանից, ակնաբուժական զննումը իրականացվում է Կարո Մեղրիկյանի անվան աչքի հիվանդությունների կանխարգելական կենտրոնի, առողջապահության ծառայությունների հետազոտման եւ զարգացման կենտրոնի, ինչպես նաեւ Հայաստան-Ամերիկյան համալսարանի հովանավորությամբ։ Ակնաբուժ մասնագետները շուրջ երկու շաբաթ շրջանում կիրականացնեն ակնաբուժական զննում։ Ակնաբուժ մասնակիցները կլինեն նաև շրջանի համայնքների բուժական ամբուլատորիաների եւ բուժական մանկաբարձական կետերում, որտեղ եւս կիրականացվի ակնաբուժական զննում։ Ըստ հավաստի տվյալների 5 օրվա ընթացքում շրջանից մոտ 100-ից ավելի բնակիչներ ենթարկվել են ակնաբուժական զննման։ Զննման ենթարկված զոհված ազատամարտիկների եւ հաշմանդամ ընտանիքների անդամներին կտրամադրվի անվճար ակնոցներ եւ դեղորայք։ Ակնաբուժական զննման աշխատանքները մնացյալ բուսպասարկման մի կարևոր պայման է։ Հաշվի առնելով, որ բուժ միավորումը զուրկ է նման բժիշկ մասնագետներից, նշեց գործադիր տնօրեն Արա Երեմյանը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Զբոսաշրջային շրջան այս տարի եւս Արցախ է բերել մեր բազմաթիվ հայրենակիցների։ Ոմանք եկել են վայելելու Արցախյան բնաշխարհի գեղեցկությունը, ոմանք էլ այստեղ ընտանյութ հաստատվելու ծրագիրն են քննարկում։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Սևան Ճամբազյանին եւ Ստեփան Ղազարյանին հանդիպեցինք մեր երկրի տեսարժան վայրերից մեկում՝ Հունոտի կիրճում, մի վայր, որտեղ աշխատում են անպայման լինել Արցախ այցելած զբոսաշրջիկները։ Պարզվեց, որ նրանք եկել են Լիբանանից եւ մի քանի օրվա ընթացքում հաստրել են լինել գրեթե բոլոր հայտնի զբոսավայրերում՝ Դարիվանքում, Գանձասարում, բարձրացել են Կաչաղակաբերդ, շրջել Ստեփանակերտի ու Շուշիի թանգարաններով ու տեսարժան վայրերով։ Իր տպավորությունների մասին Սևան Ճամբազյանն ասաց. Բավական դեղեր հկացինք, բայց անունները շատ չեմ հիշել։ Բամը չեմ գնար Բաղդադել մեկը միսեն։ Շատ հաճելի, աղո ժամանակ անցնենք։ Մենք զրուցեցինք նաև Սևանի ամուսնու Ստեփան Ղազարյանի հետ։ Շատ սիրուն է ժողովուրդը, Արցախի Հայաստանի ընդանուր գեղեցկությունը, կանաչությունը, nature-ը Ամեն բան բարը չի գա որ գրնամ ձեր զրակացնել իմ սկացումս։ Առաջի անգամ եք եկել արդյոք։ Այո, առաջ։ Եկել եք արձակուրդը անցկացնել։ Արձակուրդ եւ պասպորտ վորարնենք։ Քաղաքացիություն եք ունեցել, ինչու՞ բայց։ Ո՞նց գալու մնալու, ո՞նց բնակելու։ Ուզում եք տեղափոխվել Արցախ թե Հայաստան։ Չեմ շիրակ որոշած, դեր գնայինք, որ բայց Հայաստան վերջը վերջով Հայաստան մերիկան։ Տարբերություն տարբերում։ Բայց ի՞նչ է դեպքեր ձեզ այդ մտքում։ Որտե մեր քաղաքը չի լիպանանը, հոս է մեր քաղաքը, ասի է մեր մայրաքաղաքը։ Մեր հողերն է, մեր գետինն է, ամենան քիչ բանն է, որ մենք քաղաքացիություն ունենանք։ Հարցին թե ինչպես են պատկերացնում իրենց կյանքն Արցախում կամ Հայաստանում, Ստեփան Ղազարյանը պատասխանեց, որ պատրաստ են ինչ որտեղ նաև զոհաբերել իրենց հարմարավետությունը հայրենիքում ապրելու նպատակի համար։ Մասնագիտությամբ ոսկերի չեմ ասած նա, բայց եթե հարկ լինի, կարող եմ ուրիշ աշխատանքներ եւս կատարել։ Կարևորը, որ մեր հող ու ջրի կարոտից վերջապես ձերբազատվենք։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Այժմ ձերուն քննրության ենք ներկայացնում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Խոսափողի մոտ է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի սպա Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Հուլիսի 2-ից 9 արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 135 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 65, տեխնատին բնույթի 7 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 42 արտակարգ դեպք, այդ թվում դրան 68, վեյելակի 63, հիվանդի տեղափոխում 4 դեպք։ Հուլիսի 2-ից 9 հանրապետության տարածքում գրանցվել է հրդեհի 55 դեպք, գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 2 դեպք։ Հուլիսի 5-ին Ժամը 7:22-ին Քաշաթաղի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ Քաշաթաղի շրջանի Բերձոր քաղաքի բնակիչը իր վարած Mercedes մակնիշի ավտոմեքենայով Բերձոր քաղաքի 5-րդ թաղամասում դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից եւ բախվել էլեկտրասյանը։ Քաշաթաղի Հրշեջ փրկարար մասից մեկ մարտական հաշվարկ մեկնել է կանչի վայր եւ ցուցաբերել համապատասխան օգնություն։ Դուժասներ չկան։ Հուլիսի 9-ին ժամը 2:22-ին Քաշաթաղի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ Քաշաթաղի շրջանի Վարգավան համայնքից Մարատուկ համայնք տանող ճանապարհի 3-րդ կիլոմետրին տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Քաշաթաղի հրշեջ փրկարար Մասինկից Տիգրանավանի հրշեջ փրկարար Ջոկի հրշեջ փրկարարները մեկնել են Կանչի վայր օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Տեղ հասնելուց պարզվել է, որ Խաչիկ Գալստյանը իր վարած Mitsubishi Magnishi ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից եւ կողաշրջվել, ինչի հետևանքով ուղևորներ Անահիտ Հարությունյանը եւ Հասմիկ Հարությունյանը տարբեր մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Բերձորի հիվանդանոց, որտեղից Հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Ըստ բժիշկների ստացված տեղեկության, դժվարների վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների է չպայթած այլ զենք զինամթերքի հայտնաբերման եւ վնասազերծման 1 դեպք է գրանցվել։ Հուլիսի 4-ին Ասկերանի շրջանում նշված վայրում իրականացվել է պայթյուն եւ հայտնաբերված գտածոն ոչնչացվել է։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է թույլ ամպամածություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 18-ից 23, ցերեկը 31-ից 36 աստիճան տաքություն։